Ірина раділа, що хоч не до неї. Розведениця Клава якось призналася Ірині. Я б здалася, аби, аби його можна жаліти. Але він неначе вимагає. А вголос при всіх розказала вигадану, а може, й невигадану історію про те, як до її старшої сестри грубо залицявся на заводі начальник цеху, не давав їй жити, аж поки підвів під суд. Сестру не засудили, бо почалася війна. А після війни старша сестра і Клава зустріли начальника цеху в магазині, той був без ноги. І сестра засміялася йому просто в обличчя. Клава била рубана на відліг жорстоко, щоб і собі оборонитися. А може, подумала Ірина, тільки така оборона і подія на нього. Бо Рубан того дня замовк і не обсивався з тиждень. Рубан довго сопів за столом, наморщивши великого лоба. Обличчя в нього довге, коняче, як казала клава, ще й великий гачкуватий ніс, і важка нижня щелепа. А все ж у ньому вгадувалася колишня врода, попсована двома шрамами в міжбрів'ї і на лівій щоці та постійною гримасою невдоволення. Є така врода крупної енгармонійності, яка чимось притягує до себе, але й змушує триматися на відстані. Він довго розгладжував пришпилений на картоні чистий аркуш ватману, довго прочищав випрямленою скріпкою мунштук. Він робить неквапливо все. І щось у його постаті і його вигляді мов би, свідчить що бігти йому вже нікуди, а поспішати й поготів. Він і сам чим найчастіше свій рух визначав словом доповзу, коли виконував замовлення, коли йшов у їдальню чи ще кудись. Працював він теж непоспішливо, навіть повільно, здебільшого порушуючи встановлені терміни але не було випадку, щоб після нього хтось щось переробляв. Зараз він поскрипить протезом за двері, курити. І завідуючий сектором начальничок не зупинить його. Стосунки між ними складалися довго і склалися непросто. Та й тепер хистка рівновага порушується часто, але не до останньої межі. Найчастіше вона вирівнюється за допомогою Ірини та клави. Ірина й зараз із змішаним почуттям досади і сміху пригадує день, коли Іршу перевели в їхній відділ і призначили завідуючим сектором. Либонь він не сподобався Рубану. А хто йому може сподобатися? Бо молодий, бо на двох ногах був родливий, охайний, розумний. Рубан пішов у сусідню кімнату і, змінивши голос, почав говорити з Юршею по телефону, видаючи себе за директора. Давав йому якісь вказівки, вичитував за щось. А Ірша відповідав, стоячи, шанобливо притиснувши трубку до вуха. Так, слухаю, обов'язково, я не знав. То тому Рубан повернувся і почав перекривляти Іршу. Той ніяковів, запинався, не знав, що сказати, і почервонів, як дівчина. За оце червоніння, а ще за те, що буцімто бачив, як ірша прикладав до носа картоплину, певно ж, вигадав хоч то в Сергія єдиний маленький ганж, невелика червона плямочка на переніссі. Прозвав його Дунею.